О, як ви вмієте знаходити самовиправдання, з гіркотою сказав Василь Васильович. Ви ще не знаєте всього. Випростався і мов би, аж піднісся ірша. Сказав із щирістю. Це було видно по очах, яка таїлася десь на самому денці, як у велику спеку, десь у висохлому болітці вода вкопаних. Уже після того засідання Бас вимагав, щоб я виступив проти вас і розвінчав. Я сказав, що ви мені зробили багато добра, а він ти мусиш. Мовляв, то особисте, а це громадянське. Я пішов до Огієнка, попросив поради, бо Бас пригрозив мені, що вижене. І Огієнко сказав. Пожалійте Юду, він теж страждає. А я й не збирався виступати проти вас. Він передихнув, налив у склянку з недопитої пляшки вина і спрагло випив. Ось ви зараз здивовані моєю розповіддю. А я мені все не вистачало. Мені увесь вік хотілося комусь розказати висповідатися. А дружина вона не зрозуміє. Хотілося розказати все. Я ніколи не мав друга, таївся увесь вік. Ви думаєте, я тільки такий? А то ще який? Ви ж самі сказали у 16 літ, та й пізніше. Я неймовірний мрійник і все життя замок на душі. І неначе в замкову щілину дивлюся на власну душу. І стає шкода себе. Я не вірю ні в кого, надивився. На очах сльози, а бреше аж гай гуде. Ще й собі в ту мить вірить. Він замовк, дивився в темне вікно, щось обдумував люблять у нас в інституті про таке говорити. Я два роки після інституту вколював чесно. Ну, якось заступився на зборах за одного, пішов проти течії. І одразу чотири анонімки. Я знав, хто анонімник, а що міг зробити. Вечірко їх писав. А сам обнімав, кликав на чарку. Отака падлюка. Думаєте, таких мало? Думаєте, звідки це? Воно в них людей у крові, вже й справді п'яно, а водночас таємничо, бо ж як йому, здавалося, робив відкриття, видихнув просто в обличчя Василю Васильовичу. Цього жесту Тищенко в нього не пам'ятав, мабуть, виробився на посаді. Всі люди, хижаки й загарбники. Людина забрала собі все, вирвала в рівних собі таким же правом народжених на землі, і забрала землю, небо, воду, а тепер ще хоче й космос. Може, і забере, і не знає для чого, бо сама на ній, на землі, в ній, а не над нею, хапає і не почуває відповідальності. Ви цього не бачите? космічною плутаниною обстоював щось у собі, щось виправдовував, хоч і не помічав цього. Все, мовляв, тлін, скрізь мла. Так чому ж він має дотримуватися справедливості? Скажіть, у вас неприємності по службі? раптом запитав Василь Васильович. Ірша подивився на нього підозріливо, примружив очі. Хто вам сказав? Здогадався сам, відкинувся на спинку стільця Тищенко. Він уже не почував злості до ірші, а тільки огиду. Йому здавалося, той бабрається в жабуринні, в іржавому болотному баблі, ще й хоче виправдати те. Це логічне завершення того, про що я вам казав. Працював чесно, шість подяк від міністра завжди ставили в приклад, а потім раз.